van Salomo, o God, u moet vir die koning leer om recht te regeer en om recht te doen soos u ons bid, dat hij recht zal regeer oor uw volk, dat hij recht zal oordeel oor mensen wat aan u behoort en wat hulle zelf niet kan helpen. Nie. Daar moet vrede wees en allemaal moet recht doen in die hele land, tot op die bergen en die jevels. Die koning moet recht doen aan die mensen wat hulle zelf niet kan helpen. Nie. Hij moet die arme mensen red en hij moet die mensen straf wat andere mensen laat zwaar krijgen. O God, die mensen moet vir jy dien so lang soos die son en die maan daar is, in hierdie geslag en in elke geslag daarna. Die koning moet vir sy mense wees soos reen op grond waar die gras kort is, soos zwaar reen wat die aarde nat maak. Dit moet baie goed gaan met elkeen wat recht doen, daar moet vrede wees voor allemaal so lang soos die koning lewe, so lang soos die maan daar is. Die koning moet regeer van die een sedert tot bij die ander sedert, van die Eefraat rivier tot bij die verste plekken op die aarde. Die mensen wat in die woestijn woon, moet voor die koning kom buig, sy vijanden moet voor hom op die grond kom lee. Konings van die land Tarsis en van die eilanden moet vir hom presente bring, konings van die landen Skeba en Seba moet aan hom belasting betaal. Al die konings moet voor hom buig, al die volken moet vir hom werk. Van die koning sal die arme mense red wat vra dat hy hulle moet helpen die mensen wat hulle zelf niet kan helpen nie en voor wie niemand wil helpen nie. Hy sal jammer wees voor die arme mensen, die mensen wat niks het nie, hy sal die levens van die arme mensen red. Hy sal hulle wegneem van die mensen wat hulle seer maak en hulle laat zwaar kry. Die arme mensense levens is voor die koning kostbaar, niemand mag hulle doodmaak nie. Die koning moet lang leven, mensen moet vir hom geld bring uit Skeba, hulle moet aanhou bid vir hom hulle moet die hele dag bid en vra dat dit goed zal gaan met hom. Daar moet baie koring in die land wees, dit moet al groei, tot boe op die bergen, dit moet groei soos die planten op die Libanonberg. Daar moet baie mensen in die stede wees, so baie soos die gras in die veld. Mensen moet die koning altyd onthou, hulle moet zijn naam onthou solang soos daar een son is. Al die volken moet weet en sê dat dit goed gaan met hulle omdat die koning daar is en hulle moet bid dat hij gelukkig zal wees. Ons prijs God, die Heere, die God van Israël, net hy doen wonderlijke dingen. Ons prijs die naam van die Heere, die Koning, die hele aarde moet weet hij is Koning. Amen, ja Amen, die gebede van David zien van Israël hierop.